Es domāju, ka visi klātesošie zina par ko, kāpēc mums pie mājām karājās karogi ar sērlentēm. Es domāju, ka nevienam nav jāstāsta tie, jā, šī traģēdija, bet tas, ko mēs šajā brīdī varam darīt, mēs varam lūgt kopā, lūgt par tiem cilvēkiem, kas ir vistuvāk tam stāvoši. Un es neko daudz par to negribu teikt. Šajās dienās ir tā, ka vairāk gribās klusēt nekā runāt un izdarīt kādas spriedumus. Bet lūksim, lūksim, jo tas nav noticis bez dievziņas, dievs tajā visā ir bijis klāt. Bet lūksim, lai tie cilvēki, kas ir pazaudējuši savus tuviniekus, radiniekus vai zināmas cilvēkus, kad šis ir kā jauns sākums viņiem. Ka tas nepaliek kā diena Latvijas vēsturē, kad ir kā traģēdija, bet ka mēs varam kopā ar kādiem priecāties, ka tas ir pavērs kādu jaunu skatienu uz dzīvi. Lūksim kopā. Mēs debes stāv, paldies Tev par šo dienu, paldies par to, ka mēs varam būt šeit. Un mēs tiešām sērojam savā sirdīs līdz ar tiem cilvēkiem, kas sēro tur Rīgā. Bet paldies, ka Tu esi mums apsolījis tik daudz lietas. Paldies, ka Tu zini, Tu zini visu. Tu zini par katru no mums. Un tiešām kaut mēs savā sirdīs nemeklētu, kurš tagad ir vainīgs – bet kaut mēs varētu būt kā gaisma, kā gaisma katram vienam, kas ir sabrucis, kam ir tik daudz jautājumu, kāpēc tas notika vai kā, bet ka mēs kā kristieši varam vienoties, lai pastāstītu to, ka šī dzīve šeit ir tikai īslaicīga. Tiešām palīdz mums katra vienam saprast, kā mēs varam palīdzēt, kā mēs varam atbalstīt šos cilvēkus. Un mēs lūdzam, lai tu esi ar savu mieru, lai tu pārklāj šo vietu, lai tu dod spēku tuviniekiem, ģimenēm, bērniem, glābējiem, policistiem. Paldies par to, ka mēs varam redzēt to, ka mēs varam vienoties kā tauta, ka mums nav vienaldzīgi cilvēki, Un es lūdzu, kaut šī lieta, kaut šī lieta palikt starp mums. Ka mēs gan kā kristieši, gan kā latvieši, kā kopā kā tauta, mēs varam palīdzēt viens otram. Un zinām, ka tad, kad mums kaut kas notiks, mums palīdzēs cilvēki. Paldies par to, ka mēs varam būt šeit. Paldies, ka tu esi mūsu vidū. Un es tiešām lūdzu, ka viss tas, ko mēs darām, To mēs varam darīt Tev par godu un cilvēkiem par sveitību. To lūdzam Tavā vārdā. Amen. Es varētu apsēsties. Tagad būs kāda neliela paziņojuma. Un pirmie divi, kurus es gribu izcelt, ir to, ka pulksten, 4. decembrī mazajā zālītē no pulksten 6 līdz 8 būs slavēšanas vakars. Katrs viens ir mīļi aicināts un Izmantosim tās iespējas, kas mums ir dotas. Izmantosim tās iespējas, kamēr mums vēl ir laiks. 8. decembrī pēc dievkalpojuma būs sapulce, draudzes. Tāpat kā iepriekšējā svētdienā bija kādas lietas, kuras mēs pārunājam, tāpat tās arī tajā svētdienā mēs varēsim pārunāt gan par Ziemassvētku pasākumu, gan arī citus jautājumus, kas mums, kas mums interesē. Nākošās nedēļas nogalē būs evangelizācijas pasākums, par kuru vēlāk pastāstīs vairāk Matīs. Tāpat tās nekas nav mainījies. Katru pirmdienas rītu vīri tiekās uz lūkšanām. Katrs viens ir aicināts. Mēs varam būt kopā, viens otru stiprināt. Mēs zinām par to, ko mēs varam lūgt viens par otru, kas ir tās vajadzības, kas ir tās lietas un Tas ir tik labi, ka mēs apzināmies, ka mēs neesam viens kādās problēmās, bet ka mēs varam lūgt kopā un, un šeit nav attaisnojums, es mājās jau pielūdzu. Viens vai kā. Jo Dievs ir apsolījis, ka tur, kur jūs būsiet divi vai trīs, viņš būs mūsu vidū. Un tāpēc nāksim, kad vien varam. Arī tie, kas pulcējās katru rīt, tie nav cilvēki, kuriem nenāk miegs. Mēs reizēm viens otram pazvanam un prasam, vai tu būsi, jo ir grūti piecelties. Ir grūti sev pārkāpt pāri. Bet pēc tam tā diena ir pavisam citādāk. Tā ir piepildīta. Un mēs zinām, ka mēs šo nedēļu esam iesākuši kopā ar Dievu un kopā ar brāņiem. Tāpat tās katru pirmdienas vakaru, pulksten sešos, Liepais ielā 8 ir sievlūkšanas. Visas sievas ir aicinātas būt kopā, tāpat kā vīri. Piektdienas vakaros ir jauniešu vakari, uz kuriem katrs viens ir aicināts. Gan no draudzes, gan jauniešiem, gan jūs varat aicināt savus jaunākos draugus, radiniekus. Tas ir īpašs laiks, kad jā, tiek pieskart tiek runāts par lietām, kas ir svarīgas jauniešiem, lai tas nav vienkārši tukša muldēšana, piedošana par izteicienu. Svētdienās ir dievkalpojums, pūkstens 11. pirms dievkalpojuma 10. ir lūkšanas svētbrīdis, kurā varam katrs viens būt kopā un lūgt. Izmantosim to. Izmantosim to laiku, kas mums ir dots. Mēs tagad kopā lūksim, katrs pie sevis. Sagatavosimies. Sagatavosimies tam vārdam, ko Dievs ir sagatavojis mums šai dienai. Noliksim visas tās ikdienas rūpes, pārdomas maliņā, lai mūsu sirds ir brīva lai mēs varam sadzirdēt to, ko Dievs vēlas mums pateikt. Lūksim kopā. tā turēsies pie tevis, jo tas, kungs, ir mans. tevi paļausim. uz augšu. Es vēros augšu, visu valdi, Tu visu kontrolē, arī šo situāciju Tu visu kontrolē, Dievs. Slavēts, lai Tavs vārds šodien mēs kā Tavu draudzi, mēs vēlreiz un vēlreiz apliecinam, Dievs, ka Tu esi liels, ka Tu valdi pār visām situācijām. O, slavu Tev, Dievs, ka Tev nekas no Tavām rokām nevar tikt izrauts, Dievs. Ka nekas Tev nevar pārsteigt, jo Tu visu zini, Dievs. Slavu Tev, Jēzus mēs apliecinam, ka Tu esi kungs, ka Tu esi ķēniņš, ka Tu esi glābējs, ka Tu esi pestītājs, ka pie Tevis un tikai pie Tevis ir grēka piedošana, Dievs. Halleluja! Tikai pie Tevis un vienīgi pie Tevis ir piepildījums, Dievs. Tikai pie Tevis un vienīgi pie Tevis ir patiesas mies, Dievs. Un tikai pie Tevis un vienīgi pie Tevis ir uzvar pār nāvi, Dievs. Paldies, Jēzu Kristu, ka Tu uzvarēji nāvi, Dievs ka Tu augšām cēlies, Dievs, ka Tu augšām cēlies, ka Tu uzvarēji Hells atslēgs pie Tevs, Tu uzvarēji Tu. Tu uzvarēji tums valstī, Tu uzvarēji nāvi, Tu to dod katram vienam, kas Tev piesauc par velti. Nāciet pie manis, Tu saki. Tu esi vārens Dievs, mēs Tev pagodinam šajā vietā. Svētais gars, paldies Tev, ka Tu esi paaugstinājis Jēzu Kristu šajā vietā, Dievs mēs lūdzam vēlreiz un vēlreiz paaugstini Jēzu Kristu. Lai mēs visi varam redzēt viņu, skatīt viņu un dzīvot, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Labrīt. Amen. Amen, draudzi. Tas ir tiešām, <laughs> mēs nekad nezinām, ne? Nekur nav drošības, kā tikai pie Jēzus Kristus. Tur jau tā ir, tur ir tā lieta. Un <clears throat> katrā ziņā, protams, arī varbūt, es nezinu kā jums, bet viss tas laiks ir arī tāds, nu, kaut kā baigas sirdi aizskār, tas viss, kas notika, tāds, nu, šoks vienkārši. Vienkārši, nu, Latvijā tur kādas avārijas notiek, bet kaut kas tāds Latvijā, gan notiek, liekas vienkārši tiešām, un arī varēja redzēt uzreiz, kas man tā kā pašu iedrošināja, ka nu, runājot par šiem notikumiem ar, ar, ar to Maksimu. Kas, kas iedrošināja, ka TVNetā, piemēram, nu, tur ik pa laikam ir tāda, nu, Dievu zaimojoša raksti, nu, tā kā pret kristētību, pret Dievu. Un pirmais, ko var teikt, viena no pirmiem rakstiem, ko bija, kad aizlūkšanas būs domā un kad, kad cilvēks aizlūks, nu, kad mācītā aizlūks par šīm lietām, uh, kaut kā uzreiz tādos atgadījumos, tādās situācijās cilvēki uzreiz pievēršās Dievam. Jūs tā ne, nesat ievērojuši. Traģēdijas krīze pieved pie Dieva. Un es ticu, ka daudz ģimenes, un tā arī mūsu lūkšana, man lūkšana, kad savu šo situāciju Dievs pagodinātu savu vārdu, kad viņš, viņš jau ir tur, viņš ir, mēs arī nevaram nekad spriest par tām 54 vai cik jau tur dvēselēm, kur viņas ir, to Dievs zina. Un, un, un, un, bet nu, tāds, ka man liekas, reiz visiem pāriem cilvēkiem tāds nu, iespēja redzēt, mēs esam, kā Dieva vārds saka, mēs esam puķa laukā, vienu dienu mēs esam, otru dienu mēs vairs neesam, bet Dieva vārds paliek mūžīgi, un, un mēs kā kristieši, mēs, mēs esam īstenībā ļoti privileģēti, nu, zinot to, ka ja nu gadījumā kaut kas tāds notiek, ko mēs neparedzam, tad mēs zinām, ja mēs esam likuši savu paļāju uz Jēzus Kristu, mēs esam pie viņa, un tad mēs zinām, ka tas būs noticis ar viņa, ar viņa atļauju, nu, kas, kas mūsu dzīvē notiek, tas, nu, tas nebūs ārpus Dievu kontrolas, Dievs to būs pieļāvis un, un īstenībā ja tas var būt labākais, kas ar tevi var notikt. Tu nu, nevis nomirst, bet tu ieedo no, no šīs dzīves nākošajā mūžīgajā dzīvībā un tāpēc arī Bet ja tu nepazīsti Jēzus ja Kristu un ja tu dzīvo kompromisā, tu, tu neesi, tad tas jautājums ir tas, kas tev ir jāuzdod, ko Nīks teica uzdod jautājumu, kur tu esi savās attiecībās ar Dievu, kur tu esi savā pestīšanas dzīvē, vai tu esi, vai tu esi pārliecināts, ka ja tas notiktu tevīm, tad tu būtu debesīs. Tāpēc, ka tur jau pēc tam vairs nu, nav iespēja atgriezties. Tad ir viss, jo Dieva vārds saka, kad ir vispirms dzīvot, tad ir nāva un tad ir tiesa. Tiesa, ja? un tad pēc tam, pēc tā viss ir tev tiesā nevis tajā brīdī, ko tu saki, bet ko tu esi dzīvojis un kā tu esi dzīvojis. Un īstenībā es uzskatu, nu, tā Dieva vārdu pazīstot, ka man liekas, tiks tiesās tikai pēc viena vien principa Ko tu esi darījis ar Jēzus Kristu? Ko tu esi darījis ar to atziņu, ko Dievs tev ir devis, ko Dievs tev ir atklājis? Un tā pašā laikā man ir liela pārliecība par jums lielāko daļu, kad jūs esat likuši savu paļājumu uz Jēzus Kristu, un tāpēc esiet iedrošināti arī caur šo situāciju. Un kad, ja, ja tev ir skumjas, kas tev nomāc un ved depresijā, tad tās nav skumjas no Dieva. Jo Dievs, kad nāk skumjas, tas ved pie Dieva. Ja tev vēl, vēl šis viss notikums tādā izmisumā un pasaulīgās skumjas tās ir Dieva vārds saka, nu, tas nav no Dieva, tāpēc lūdzu Dievam, lai Dievs tad nu paņem to prom no teviem. Nu, ja gadījumā šis šie šādi atgadījumi tev tiešām nomāca. Amen. Um, par nākošās nedēļas notikumiem uh, viena lieta, ko es gribēju tikai piebilst, nu, mēs sākam ar piekdienu jauniešiem, kā jau teicām, ka mums evaņģelizācijas nedēļas nogal būtībā. Pie mums brauks ciemos 15 studenti no Bībeles skolas, kur Krista ar Signi mācās. Uh, 15 gabalu uh, um, cilvēku, tā kā slav Dievam par to, un tie būs jaunieši, jaunieši signie, ja. Jaunieši būs, un, un tad ir vēl no Rīgas draudzes aptuveni seši cilvēki, six people, ja. Un nu, aptuveni seši cilvēki pagaidām pieteikušies no Rīgas brauc, tad 21 cilvēki būs jau viena no, no, no Rīgas, kas mums atbrauc, un, un, un tad mūsu paši jaunieši, mēs paši, un, tā kā, un tad tas plāns sākt ir piekdienā iet uz ielām, aicināt jauniešu uz jauniešu dievkalpojumu vakarā, Ah, un tad ir, ah, nu tad sestdiena vēl, nu, tāds būtība ir tāda, ka ir kaut kādas lietas, ko sestdienā darīsim, un tad svētdien dievkalpojums. Un tas, ko es jūs draudz tieši par šo svētdienas dievkalpojumu gribu iedrošināt pirmām kārtām. Ah, šī ir iespēja paņemt līdz kādu, uzaicināt kādu no nepa, ne, cilvēkiem, kur nepazīst Jēzus Kristu. Paaicināt vienkārši līdzi. Jo mm, iedomāties mēs pat nevaram, cik liels spēks ir uzaicinājumam, kad tu uzaicini Arī nevajag aicināt 15 <laughs> vai 10. Vienmēr tas efektīvākais ir, ka tu vienu uzaicini. Viens cilvēks atnāk tev līdz, tu viņam sēdi blakus, tu iedrošini viņu, ka tev nekodīs, neskrāpēs. Nu, labi, varbūt skrāpēs, bet <laughs> labi, labi, es tā, bet, bet uh, jā, kad tu vari paņemt kādu līdzi, un es iedrošinu paņem kādu līdzi, jo, jo nākošanais dievkalpojums pats būs tikai tīri tāda pakārtots, kā iepazīstināt cilvēks ar Jēzus Kristu. Tas ir evaņģēlī vēsts, aicināšana, aicinājums pieņemt Jēzus Kristu savu glābēju aizlūkšanas par tiem cilvēkiem. Tā, tur būs drāmas, būs kāds dziesmas, būs viss tam tādā veidā pakārtots. Ja? Tā kā es iedrošinu. Nāc arī pats, tas arī nekādā ziņā nedomā, ka ah, nu tas evaņģelizācija, tas var palikt mājā, tas nav priekš manī. Mēs jau esam pestīts. Tieši nāc un lūdzu. Es, es esmu savu klātbūtni, es esmu savu pielūksumu, es esmu savu nu, pats vienkārši klāt. Un tāpēc es tev ļoti iedrošinu. Nedar to tāpēc, ka es to saku. Vienkārši tā ir debes valstība tās dvēseles, kas Dievam ir tā visdārgākās uz šīs zemes ir, visdārgākais, par ko arī viņš nomir, tās ir dvēseles. Un, un mēs visi kopā varam pie tā strādāt, lai kaut viena, ja kaut viena dvēsele nākošās nedēļas nogalas laika atgriežās, tas ir pilnībā tā vērts. Tas ir pilnībā tā vērts no debesu skatis punkta. Nu, tā kā es iedrošinu par to. Kas būs notiks sestdien, to jūs noteikti informāciju saņemsiet. Mēs dosim informāciju tuvākai laikā, tuvākais dienās, ticamāk jau rīt izies informācija, kāds ir tas plāns visai tai nedēļas nogalē, tā kā jums būs iespēja arī pievienoties tādā veidā. Paldies tiem cilvēkiem, kas esat pieteikušies uzņemt šos cilvēkus. Mēs arī jums zvanīsim konkrēti jau runāsim kādiem cilvēkiem, ko. Ja? Tā kā lūdziet visu nedēļu par šo pasākumu, jūs atminaties, es lūdzu jums aicinu aizlūdziet un Jā, tas nav tā kā mūsu projekts vai mans projekts, tas ir, mm, mēs ejam ticībā, jo mēs gribam, es gribu personīgi iet uz āru, nu, jo tas ir tas veids, kā es esmu iegūst to, nu, kā es esmu redzējis pašu savu izaugsmu, kas beidzot noliek sev nost malā un es eju ārā un sludinu evaņiem, bet es saprotu, wow, <laughs> man jau tik daudz dots, ko es te kurnu un čīkstu un vaidu un stenu, ka man ir tā evaņģēlija vēsts un tas pamats, jo man ir Dievs jau ir Dievs, tā ir pestīšana, tas ir tas lielākais, tāpēc, nu, es tev iedrošinu, amen. amen. Um, es gribētu iedrošināt jūs šodien ar, ar vārdu, kas saucās Dievs ir vēstures veidotājs. Dievs ir vēstures veidotājs un Iesais grāmatā 40. nodaļu atverat. Iesais 40. Iesais 40 no 3. līdz 5. pantam, bet es jums tikmēr izlasīšu, jums tur nav jāatver, var tikai pierakstīt rakstvieta, jūs pierakstat. Es jums izlasīšu 68. psalmu dažu pantus. 68. psalmā no 5. līdz 7. pantam, to es jums tikai izlasīšu. Nāciet un raugiet Dievu darbus, kas ir tik liels savā varā, valdīdams pār cilvēku bērniem. Viņš pārvērt jūru par sausumu, sausām kājām varēja iet pāri upei, tādēļ mēs, lai priecājamies par viņu. Viņš ir tas, kas valda mūžīgi savā spēkā. Viņa, viņa acis nemitīgi vēro tautas, nepaklausīgie necelsies ne mūžam. Kas ir tik liels savā varā, valdīdams pār cilvēku bērniem? Viņa acis nemitīgi vēro tautas. Dieva acis šeit iet runa. Tad, un 40. nodaļa iesējas grāmatā, 3. līdz 5. pantam. Rakstīts tā. Klau, kaut kur atskanēja sauciens. Ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu. Dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu dievam. Visas ielēs, lai piepilda, un visas kalnus un pakalnus, lai nolīdzina. Kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurēns, lai to par klājumu. Lai parādītos tā kunga godību, un lai visu cilvēks kopā to redzētu, jo tā kunga mute to tā ir runājusi. Es gribētu jums uh, iziet ātri tā, tādam, nu, chronoloģiski iziesim cauri. Jūs man palīdzēsiet. Um, tie, kas jūs zinat, jūs man palīdzēsiet to visu um, tik iziet cauri. Es gribētu iziet no Bībeles, skatīsimies uz Bībeli no pirmās grāmatas līdz, jā, līdz Jēzus Kristus augšām celšanās laikam. Iziesim tā uh, pa tādiem punktiem cauri, kas notika no pašas Bībeles pirmās grāmatas, no pašas radīšanas, kas notika. Un es tā kā gribētu, lai jūs, jums nav jāstāst plaši, bet uh, tā kā chronoloģiski iziesim, kas notika pēc kārtas viss tajā notikuma. Labi, ja tu atceries kaut ko, tad droši sauc no vietas, kur tu sēdi, uztaisīsim tādu uh, maratonu šeit. Tātad pirmais bija pasaules radīšana, ja? Mēs lasām Bībelē, kas nāk nākošais uzreiz. Dievs radīja, ja? cilvēki. Nu, varētu ļoti detalizēt, ļoti sīki, bet tādos lielākos soļos iesim cauri, labi? Pēc cilvēka nāk, tas lielākais notikums, kad cilvēks tika radīts, bija grēkā krišana. Ja? Pēc, pēc grēkā krišanas iesim tādā lielākā solī, bija jau sa, savairošās tauta, liela tauta, un bija viens cilvēks, ko Dievs uzrunāja. Moz bija vēlāk, bet no. Ja? Noābī, ko Dievs uzrunāja celt šķirstu, jo viņš teica, pasauli tiks iznīcināta ar ūdens plūdiem. Ja tu pateici kaut ko nepareizi, nekas, mēs tiksim līdz tai vieta, līdz mūzu, mēs tiksim vienkārši tāda Noābī, ja? Pēc Noā tāds uzreiz tāds lielāks cilvēks parādās, kas? Ābrahams, ja? Pēc Ābrahama nāk kas? Nākošais lielais cilvēks Bībelē stāsts par cilvēku. Īzaks. Īzaks ir kas? Kas? Abrahama dēls, apsolījuma dēls. Ja? Pēc Īzaka nāk vēl viens tāds lielāks cilvēks aprakstīts Bibelē par ko? Jēkabs. Pēc no Jēkapa nāk, kas? Izraels 12, Izraela tautas, ja? 12 dēli, un no kur ceļās Izraela cilts. Um, no vieniem tiem dēliem bija dēls, viņu sauca Jāzeps. Ja? Un Jāzeps tika nopārdots, viņš tika aizsūtīts uz kurien? Uz Ēģipti. Um, kas notika Ēģiptē? Bija bats, jā, un pie Jāzepa pēc kāda laika atnāca kas? brāļi kopā 70 cilvēki. Ja? 70 cilvēki atnāk no Izraela tautas, atnāk pie, pie Āze, pie Eģiptē. Pēc šīs Eģipts, pēc tā, nu, ka faraons tur nomirst, tas, kas bija labvēlīgs pēc, pret tiem 70 cilvēkiem un Āze ģimeni, kas sākās, kas, no, kas notiek? Verdzība. Tātad ķēniņš Izraela, faraons paverdziņš šos cilvēkus, kas jau bija nu, jau savērojušies diezgan daudz, un cil, Dievs, nu, ja tas faraons paverdzināja šos cilvēkus. Tad, tad verdzība. Stipra, smaga verdzība grūta, un tajā laikā tik viens cilvēks izceļās. Mūzes. Mūzes. Tuksnesī viņi bija cik ilgi? 40 gadus. Tuksnesī, kas notika? Nu, tāds viens no lielākiem notikumiem bija ar kaut kas ar mūzu notika. Viņš nomira. <laughs> viņš nomira, un tā laikā, mūsu laikā bija vēl viens cilvēks, uh, kuru sauca a? Ārons arī, bet Jozo. Piecēlās jauns līderis Izraela tautai, un tas bija Jozo. Jozā ko izdarīja? Ko Dievs caur Jozu izdarīja? Ieveda apsolītajā zemē, visu Izraela tautu. Um, Tur notika dažādi notikumi, viņi iekaroja šo zemi, un pēc kādu laiku, ko Izraela tauta pieprasa? ķēniņi. Un kurš ir pirmais ķēniņš Izraela tautai? Sauls. Saulam dēls, nevis, pēc, nevis dēls, bet pēc Saula ķēniņš, kurš bija? Dāvids. Dāvidam bija dēls, kurš mantoja to tronu, un tas bija, ko Salmans izdarīja? Uzcēla templi. Ko Dāvids izdarīja? Uzcēla sev namu. <laughs> un sakrāja visas līdzekļas templim. Un Salamans uzcēla templi. Kas bija raksturīgākais Salamanam? Kas bija tāds tipiskais, kas gudrība un bagātība. Ne? Uh, pēc Salamana un uzcels tika templis, noteikti tāds ilgāks laiks, un kas notiek ar Izraēlu tautu? Atkrīt no Dieva. Sākumā Izraels, pēc tam sadalījās Jūda, ar Izraels sadalījās, un Izraels jau sen atkrīt no Dieva, un pēc tam Jūda ar Jeruzalem atkrīt, un tad nāk viens ķēniņš, kuru sauc uh, liels ķēniņš no Bābeles ķēniņš, viņu sauc Nebukadnēcers, ja? Daniela grāmatā. Viņš izdara ko? Viņš iznīcina Jeruzalemi, izpost un aizved gūstā visus Izraela tautu. Ja? Šajā, tieši šajā laikā, kurš pravietis pravietoja? Kurš zina tādu pat smalkāk? Jeremija. Ja, Jeremija bija tas viens no tiem izteiktiem praviešiem, kas šajā laikā pravietoja. Uh, pēc 70 gadiem, kas notiek pēc šīs trīndas, 70 gadu paiet, kas notiek, ir divi vīri, uh, ir Ezra un Nehemī. Ja? Kas notiek? Izraēla tauta atnāk apakaļ, ko viņi izdara? Atjauno apkārt vārtus Jeruzālēmē, un viņi ko vēl atjauno? Templi atjauno templi, atjauno pielūksmi. Šis otrais templis eh, godība ir lielāka nekā pirmajam templim. Milzīgi Dieva žālstība, milzīgi Dieva godība nonāk pār šo templi. Uh, un tur jau ir jau iestājās tāds uh, periods, kas ir cik gadu periods, klusuma periods, kur nav praviešu balsis, nav nekas, un šis periods ir 400 gadu periods, un šo 400 gadu periodu beigās uh, parādās viens izteikts pilkta personība, kā bēbītis, silītē, Jēzus. Jēzus nodzīvoja cik gadus, kad viņš sāk kalpot aptuveni? 30 gadus, 3 gadus kalpoja, un mēs lasam pa viņu dzīves stāstu kādos evaņģēlijos? <laughs> Matejs, Marks, Lūkas un Jānis. Ja? Tad, Tas ir notikums. Pēc trīs, trīs gadiem kalpošanā Jēzus Kristus nolēma iet uz Jeruzālēm. Kas notiek ar viņu Jeruzālēmē? Viņu nodod, viņu tiesā un viņu piesit krustā. Par ko Jēzus Kristus piesit krustā? Par to, ka viņš bija nevainīgs, ne? Par mūsu grēkiem, amen? Un tā, pēc tam Jēzus Kristus nogulda kapā un pēc cik dienām viņš augšām cerējās? Pēc trīs dienām. Pēc tam pēc kāda laika viņš satiekās ar mācekļiem, ja? un uh, viņš saka, ka viņš ies kur? Prom debesīs. Ja? Bet viņš sūtīs ko? Svēto garu. Nu, lielos posmos mēs esam izgājuši līdz augšām celšanās līdz šim brīdim, kad viņš tiek paņems augšā un atnāk pēc, pēc 50 dienām, atnāk, saucās vasaras diena, un kas notiek? Nonāk svētais gars pār draudz, pār sākumā 120 cilvēkiem, kas ir uh, augšējā istabā lūdz, un tad pār to visu vienkārši pasauli Dievs plūst, pagodinās un sākās draudz, sākās žēlstības un, un Kristus miesas laikmets, nu, tad draudzes laikmets. Mēs izgājām šajām posmam cauri, bet tas posms, uh, tad, tad pirms Kristus, aptuveni 700 gadus, um, kalpoja pravietis vārdā Jesai. Ja? Tad, tad redzam tieši 700 gadi aptuveni. Nu, tur dažādi varie, kā cilvēks saka, kurš tas bija tas uh, laiks tieši, kurā Iesai kalpoja. Un Iesai mēs izlasījām, vēlreiz izlasīšu klau, kaut kur atskanējis sauciens ierīkoja tuksnesītam kungam ceļu, dariet klājumā kādas līdzenes tekas mūsu dievam. Visas ielais, lai piepildu visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina kas ir nelīdzens, lai to par līdzinu ceļu, un kas paugurens, lai to par klājumu, lai parādītos tā kunga godību, lai visi cilvēks kopā to redzētu, jo tā kunga muta to tā ir runājusi. Jūs zinat, pa ko ir runa šeit? Par Jēzu. Kurš šādus pašus vārdus teica? Jānis Kristītājs. Un viņš teica par ko šos vārdus? Par Jēzus Kristus. Nu, sataisiet ceļu, saucēja balsts tūkstnesī, sataisiet ceļu, Jēzus Krists, Jā, Jānis Kristītājs. 700 gadi. Tad, tad ir pasludinājums par to, ka jāsagatavo ceļš un nāk tā kunga godība. Mēs esam privileģēti cilvēki, jo mēs zinām, kas ir šī kunga god, tā kunga godība. Tas ir Jēzus Krists. Dievs pats kļuva par cilvēku, lai nākt pārstāvēt tēvu, lai mums rādītu teikt par Dievu, par tēvu. Uh, un, uh, Un tas tā ir tā vislielākā, vistiešākā, vistīrākā Dieva godība atspoguļot Jēzu Kristu. Ja tu zib zināt, kāds ir Dievs las par Jēzu Kristu, tu, tu viņu perfekto varēsi saskatīt un redzēt. Tad, tad kad Jēsai kalpoja, bija, ap, bija 740. Mm, līdz 698. gads pirms Kristus. Tad, tad visam mēs izlasījām Bībeles vēsturi, bet visam paralēli notika arī pasaules vēsturi. Ja, tad, tad šajos visos gados bija uh, notikumi ārpus Bībeles notikumiem, kas ir aprakstīti, notika arī dažādi citi notikumi. Tā ir pasaules vēsture. Un, un, un, un paskatīsimies vienkārši ļoti interesanti, un tas, ko grib pievērst uzmanību, tieši sagatavojiet tam kungam ceļu. Šeit ir rakstīts. Sagatavojiet tam kungam ceļu. Uh, un tieši es pievēršu uzmanību gribu šodien uh, impērijām. Ja? Tad, tad izveidojās impērijas lielas valstības, nu liela ķēniņa valdīja un izveidojās tāds liels impērijas šajā laikā viscaur nu, pasaules vēsturē. Viena no tādām izteiktajām lielajām impērijām bija Asīrijas impērija. Tā bija ļoti, ļoti, ļoti milzīga impērija, ļoti plaša teritorija. Viņa kopumā pastāvēja aptuveni 260 gadi. Um, lasot šos vēstures notikumus, es vienkārši es pastudēju internetā vienkārši par šiem, nu, tīri vēstures notikumiem, jā, kā pasaules vēsture tieši stāst par tiem notikumiem, par tām lietām, ļoti interesants lietas atklājās. Uh, piemēram, ja mēs kaut vai mazliet aizdomājamies, piemēram, Asīrijas impērija, kad paskatās uz karti, viņi bija milzīga impērija, milzīgas platības. Kopumā viņi valdīja 260 gadus, šī, nu, pastāvēja šī impērija. Tad padomājiet, loģiski bez telefoniem, bez komunikācijām, bez mašīnām, bez lidmašīnām, bez interneta, bez uh, Nu, būtībā ar tādām tehnoloģijām, kas mums ir tagad, pārvaldīt 260 gadus tik liela valstība, nu tik liela valsti. Tur nu noturēt savā kontrolē, valdīt pār šiem cilvēkiem, nu, ka tiešām visus tos gadus tā lielā impērija pastāvēja. Tas ir vienkārši, neliekās tā apbrīnojami, ir taču, ne? Tas ir ļoti apbrīnojami. Un, uh, Pēc Asīrijas uh, impērijas nāk tāda impērija kā Maķedonieši, Grieķi impērija ka tur uh, bija tāds karalis Filips II, kurš bija tieši Maķedonijā, uh, pilsēta Maķedonija, tā bija Grieķu, Grieķu lielās pilsētas Ateina, Persijas parta un Maķedonija. Un viena no Maķedonijas karaļiem Filips II kļuva ļoti stiprs, kamēr tur Ateins un Persija un Grieķi, viņi savā starpā, tur, nu, Grieķijā savā starpā karoja, tieši šis ķēniņš palika ļoti, ļoti stiprs. Viņš ļoti, nu, uh, spēcīgi valdīja. Un, un viņš iekaroja, pēc tam sāk iekarot ļoti daudz pilsētas, un vienām no kaujām viņš krīt, un viņa vieta ieņem viņa dēls, un tas dēls sauc Aleksandrs. Nu, jūs zināt, kas tas par Aleksandru Grieķi impērijā? Aleksandrs, viņam, viņam ir nosaukums arī otrs lielais, vai ne? Aleksandrs lielais, viņš par viņu runā ļoti vienkārši, nu, tas, kā viņš iekaroja, un Cik viņš liels platības iekaroja, tas ir vienkārši apbrīnojami. Ar kādu viņam tā tehnoloģija, kā tehnoloģija, viņš iekaro vienkārši šīs lielās valstības, viņš, viņš vienkārši, nu, spilgta vēstures personība. Un viņš pēkšņi mirst 33 gados. Un uh, tieši no šī laika, aptuveni, kamēr Aleksandrs Lielais valdīs, sākās tāds periods kā helenizācija. Kurš zina, kas ir helenizācija? Helenizācija to nav arī teikt, ka Aleksandrs Lielais tieši to tā sāka, bet tieši no viņa laika, kam viņš valdīs, sākās tāds periods, ko saucās helenizācija un kas turpinājās aptuveni ilga 400, 300 gadus aptuveni. Un halezēni, vārds halezēni runā, nozīmē runāt un identificēt ar grieķiem. Tātad ķēniņiem, grieķiem, uzreiz tam Aleksandram Lielam teiksim, ja, nu tā arī nav rakstīts, ka viņš tieši to, bet nu tajā tās lielās impērijas pārvaldītājiem rodās vien tāda ģeniāla ideja Iemācam visai šitai impērijai, ko mēs esam iekarojuši, iemācam visiem vienu kultūru un vienu valodu. Un tajā laikā tas likās tā, it kā Dievs to būtu atklājis viņam, jo pēc tam palika ļoti viegli pārvaldīt šo, nu, šo valsti. Jo sanāca, tad vienmēr panāca to, ka uh, viņi, vienmēr iztēloties Latviju, teiksim, būtu šī lielā impērija. Nu, mēs neesam liela valsts, ja, bet tik un tā, un, teiksim, uh, Tu aizbrauks uz Valmieru, tu ies veikalā, prasīs, lūdzu, dodiet man pienu, un tev iedos pienu, tāpēc, ka viņi tevi sapratīs, vai ne? Kāda, kāda brīvība ceļot, kāda tāda, nu tā, iedomājies pa visu to impēriju, tu var ceļot un tevi saprot. Tu iemāc visiem vienu valodu, un viņi visi saprot, ko tu runā. Tāda ģeniāla ideja šim, šim ķēniņam, iedomājieties? Paturiet prātā to 40. nodaļu iesaist grāmatā. Un tajā, tajā laikā bija koine grīka saucās, tas populārs termins, tātad kopīga sabiedriska grieķu valoda. Visa lielā impērija runā vienā valodā un pazīst vienu kultūru. Viens otru cilvēku varēja ļoti labi nu, saprast, ko, ko, ko runā. Un tādā visā tajā lielajā platībā viņi varēja ceļot un saprast vienu valodu. Abrīnojama, ne? Pēc tam vēl jau, nu, es jums nesaku, ka šitās bija tās lielākās, tā vēsture ir tik plaša, tur notikumi ir tik dažādi, bet vēl viena tāda liela impērija, kas izceļās, un uh, bija tāda pilsēta Roma, uh, tad, tad uh, sāka aptuveni, nu jau pilsēta pats, nu, pati nodibinājās jau 500. gadā pirms Kristu, bet pamazām tā vēlējās par lielvalsts, un aptuveni 30. gadā pirms Kristus sāk pastāvēt Romiešu impērija. Uh, Romiešu impērija bija liela impērija, bet tādu vienu lietu es tikai gribu izcelt no šīs impērijas. Un, uh, vai jūs esat tādu teicienu dzirdējuši, visi ceļi ved uz Romu? Ļoti interesanti. Romiešiem bija, nu, viņiem bija tādi ļoti politiski stipra valsts. Viņi bija. Viņiem bija, radās tās grūtības ar to, ka viņi savus tur tos diplomātus sūtīja no vienas vietas uz otru, viņi tur zvēri nokoda, tur pirāti no, nogalināja, vienkārši nekāds labums no tā nebija. Un viņi sāk izdomāt, celsim ceļus no Romas uz visām pusēm, kur vien, kur vien mēs varam, kur ir mūsu lielākās pilsētas, provinces, visus ceļam ceļus. Un uh, tas, ko viņi, tas, ko viņi izdarīja, vienkārši abrīnojami. Iedomājieties, kopumā tika izcelt, izbūvēti tajā laikā, iedomājieties, bez arī tādām tehnoloģijām, tika izbūvēti 400 tūkstoši kilometru ceļu. <laughs> Tas ir ļoti daudz ceļu, 400 tūkstoši kilometru ceļu. Un, uh, un 80,5 tūkstoši bija bruģētu ceļu bija lielās maģistrāls, savienojas starp pakalpu pilsētiņām, un tad viņam vēl bija tāda vēl lieta kā nakšņošanas pilsētas tika izcelts, kur droši varēja cilvēki nakšņot pa naktīm, palikt un pa dienām ceļot. Bija laba navigācija tajā laikā, kad tu staigājot ceļojot, tu varēji ļoti labi saprast, kur tu esi, cik tev tālu vēl jāiet, sārgi bija pa ceļam. Būtībā, kas izveidos, un tas vispār revolucionēja Romiešu impēriju, tādā ziņā ekonomiski viņi eksplodēja, tāpēc, ka bija uzreiz tik viegli ceļot, tirzniecība, viss tas vienkārši veidojās, pilnveidojās, un armijām pārvietoties, tas bija ļoti, ļoti, tas, tā, tie, tieši šī ceļa izbūta, tieši viņa progresu ļoti veicināja Romiešu impēriju. Daniela otro grāmatu, otro nodaļu varat atverēt. 21. pāns. Filip, izlasi tā. Tā doba balss. Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei. Viņš atceļ un ieceļ ķēniņš, viņš dod gudrību, gud, gudriem gudrību un saprātīgiem saprašanu. Tātad uh, uzdošu jums jautājumu pēc šī izlasītā, ko jūs esat sapratuši. Uh, Kurš liek mainīties laikiem un dzīvei? Dievs. Un kurš atceļ un ieceļ ķēniņus? Dievs. Tagad es gribu atgriezties tajā brīdī, kad nonāca svētais gars. Mēs bijām šajā vēsturiskajā un mēs izgājām cauri. Nonāksim līdz tam brīdim, kad bija svētais gars nonāca. Um, Vai zinat, kas notika pēc tam, kad nonāca svētais gars? Tūlī pēc tam izcēlās tāda viena liela lieta, kas bija negatīva īstenībā, bet uh, tajā pašā laikā ļoti pozitīva. Vajāšanas. Ja? Kristieši sāk vajāt, nogalināt dēļ kādēļ tā, ka viņi ticēja Jēzum Kristum. Un tur ir tāds raksts, tad apustuļu darbos, ja mēs lasām, varam rakstīt tādu lietu, ka jo vairāk viņus vajā, jo viņi no pilsētas uz pilsētu gāja un sludināja evaņģēliju. Jēsais grāmatā mēs lasījām sagatavoja ceļu būtībā. Sagatavoja ceļu Jēzus Kristus Dievu godībai. Un tad ir šie ķēniņi, kas ievieš vienu valodu un izbūvē ceļus. Un tad nāk svētais gars, draudze, draudze dzims draudze un iet un sludina evaņģēliju. Sludināt evaņģēliju bija ārkārtīgi viegli. Jo cilvēki, tie mācekļi, kas bija vienkārši zvejnieki un vienkārši, vienkārši cilvēki, viņi varēja iet ar vienu valodu, ko viņi mācēja, viņi varēja lielo visu Romiešu impēriju sludināt evaņģēlī, jo visi mācēja vienu valodu, tā bija grieķu valoda. Turklāt ceļot bija ļoti viegli. Tāpēc arī daudzi vēsturnieki uzskata, kā draudze varēja nostabilizēties pa visu to pasauli no 120 cilvēkiem. Kā tas vispār iespējams? Dievs nāca palīgā, ieceļot ķēniņus, dodot gudrību, <laughs> jo viņš ir tas, kas ieceļ ķēniņu. Aleksandrs Lielais, o, oh, vajag visiem runāt vienu valodu. Pēc cikiem simts gadiem, man parasts Pēters, kas bija zvēnieks, iet un vienā valodā sludina evaņģelī, pēc 500 km jūdas vispār no savas mājas, un viss viņi saprot. Turklāt ceļot tik tālu bija ļoti viegli neatveram Dievu godību, neatveram Dievu gudrību, neatveram Dievu pārvaldību pār visu pasauli. Amen? Tas, kā viņš valda. Un tas nav maz. Tas nav maz. Tad es gribu uzdot tev jautājumu, kas notiek šodien? Kas notiek šodien? Ja jau Dievs tā pagodinās, mēs redzam apustu darbos, kā nodibinājuši draudzi, vairojas draudzi, vienkārši cilvēki atgriezās un, Dieva godība jau īstenībā ir Kristus evaņģēlijs. Dieva godība parādās Kristus evaņģēlī, tā brīvība, kas ienāk caur Jēzus Kristu. Un uh, tas jautājums, kas notiek šodien? Mateja 24. nodaļā uh, Es izlasīšu ātri no 1. līdz 14. pantam. Bet tas, ko tieši es gribu uzzināt, ir tieši 14. pants. Un izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja, tad viņa mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu viņam tempļa celtnes. Bet Jēzus atbildēja tiem un sacīja, vai jūs to visu neredzat? Patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netika nopostīts. Un viņam uz eļas kalnu sēžot mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi un sacīja, saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme. Un es atbildēju tiem sacīju, pielūkojiet, ka jūs neviens jūs nepieviļ, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzas, bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu, esiet nomodā, nebīstieties, jo tam tā jānotiek. Bet tas nav vēl gals, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti un būs bada laiki un zemestrīdes dažās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīst mana vārda dēļ. Un tad daudzi apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs, un daudzi viltus pravieši celties un daudz, celsies, un daudz, tie daudzas pievils. Un tāpēc, ka netaisnībies vairumā mīlestība daudzos izdesīs, bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Šeit Jēzus runā par pēdējiem laikiem lai nu kur tu ņem vērā, tad ņem šos vārdus vērā, jo Jēzus to saka, kā tas būs. Un viena no tādām lietām, ko viņš saka, kad šis evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Tad, tad vienu, no tādiem, vienu no tādām, ja mēs gribam prasīt, Jēzus Dievu vārds saka, ka mēs nezinām Jēzus Kristus otro atnākšanu. Starp citu, Jēzus Kristus nāk, otro reizi nāk, tuvojās tā diena. Šo šī pasaule tiks iznīcināta. Ja, šeit viss tiks izdedzināts ar uguni, Dievs iznīcinās, viņš veido jaunu valstību, viņš jauno, veido jaunu valstību, tā ir jaunā Jeruzāma, ko viņš ceļ, Jēzus Kristus pats. Ja. Un, un viņš šo pasauli iznīcinās, un šī otraizējā Jēzus Kristus atnākšana ir aprakstīta Jāņa, Jāņa, evaņģēli, Jāņa atklāsmes grāmatā, arī Mata evaņģēlijā, evaņģēlijos un Daniela grāmatā, Ecehēla grāmatā. Ir laiks par šiem pēdējiem laikiem, nu, ir runāts par to. Uh, Un tātad viena no tādām, nu, mēs nezinām, kad tas, nu, nav pateikts laiks, tad 2013. gadā, tur un tajā un tajā datumā, ja tu kādu dzirdi, kas tev to saka, tādu, piemēram, ir jau tagad kaut kāda uh, reliģija saka, ka februārī kaut kā tā 22. nākošu gadu būs. Kurā? 22. februārī vienkārši noraidi, jo Jēzus Kristus teica, neviens nezina ne stundu, ne laiku, uh, ne seku un ne minūte nezinu, kad es atnāšu. Tikai tēvs debesīs zina to. Arī viņš pats to nezina, ja es Kristus. Un tad, tāpēc arī nav uz to laiku jāskatās, bet tas laiks būs. Bet viņš saka, bet jūs pievēršiet uzmanību tām zīmēm, kas notiek jums apkārt. Tām lietām, kas notiek. Pēc tā jau jūs varēsiet pateikt. Tāpat kā pavasarī sāk pumpuru nākt, var zināt, ka tu būs vasara, tu būs lapas, mēs to varam zināt. Un es Kristus saka, pievērsiet uzmanību. Un viena no tādām zīmēm, ko viņš saka, ir šis pasaules evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē. Un tad nāks gals. Ļoti daudz kristieši izlasot šo, noliek bībeli plauktiņā, no, no, notīra puta, ka jūs uztais tēju, ieģēbās siltā halātā un tā, huh, tas jau nenotiks. Tas notiks ļoti tālu nākotnē. Visā pasaulē evaņģēlijas sludināt. Nu, oh, mūsu kuldīgi vien tepat jau nav aizsniegt līdz galam. Bet es sakal sāku pievērst uzmanību notikumiem pasaulē. Ja mēs jau redzējām caur vēsturi, Dievs sakārtoja tā, ka viņa evaņģēlijas varēja tikt sludināts. Ja, tik vienkārši tas notika. Tiem cilvēkiem sagatavots bija ceļš. Tad es tev lūdzu pievērst uzmanību notikumiem, kas tev ir visapkārt. Es gribu uzmanību tev pievērst tādai lietai kā internets. Internets. Ja, kad ir teiks, ka puse no populācijas, no visas cilvēces lieto internetu. Google, tad, tad ir tāda kompānija Google, Viņi, viņi strādā pie tā, lai viņu nodrošinātu, man liekas, cik tur bija 97% visai pasaules iedzīvotāji, lai varētu nodrošināt internetu. Viņi to grib panākt. Viņi grib strādāt pie tā, lai visā pasaulē ir internets. Un puse jauno, puse no populācijas pasaules, visas pasaules lieto internetu. Un puse no šiem lietotājiem, kas liet, nu, vis, puse no puses, <laughs> nu, tad, tad, Cet, nu, tad, tad, puse no pasaules lieto internetu, un no šīs puses puse lieto tādu lietu kā Facebook. Ja jūs zinat, kas ir draugiem.lv, tad tas ir tas pats. Facebooks ir tikai lielā kompānija, daudz vairāk cilvēki. Un Facebooku, uh, Facebooks vispār ir, nu, viņu sauc par lielāko pasaules valsti. Jo uh, tur nav ne pas kontrols, nekas, tur tik tik plaši, tik tad, tad iedomājas, nu, ja teiksim, labi, 8 miljārdi cilvēku, 4 miljārdi lieto internetu, 2 miljārdi lieto uh, cilvēku lieto internetu visā pasaulē. Facebook, paldies man. Un Facebooks ir tāda, tāda vietne, kur var likt informāciju, ja kādam cilvēks tas nākošais, kas tev apkārt, viņš var dzirdēt un redzēt to. Nākošā lieta ir telefona, sakara un komunikācija. Mēs tagad var pacelt telefonu un sazvanīt cilvēku, kurš ir Amerikā. Tūkstošiem kilometru no šajienas prom. Viņš teiks, halo, halo, tu mani dzirdi? Jā, es tevi dzirdu. Uz sitien. Sazvanīt ar visu pasauli. Vēl vien tāda lieta kā aviācija. Mēs iesēžamies lidmašīnā un ilgākais lidojums laikam ir 24 stundas. Tas ir visā pasaulē apkārt. Uh, 24 stundu lidojumā tu esi otrā pasaules malā. Vienkārši, vai ne? Vēl vien tāda lieta Eiropas Savienība. To ar savu mazo kartiņu tagad var aizceļot pa visu Eiropas Savienību. Un tev tur ielaidīs, un tu Eiropas Savienība, nu, kas mums būs 1. janvārī? Eiro, tad tā vienas valsts, viena valo, va, valūta, ja. Tā kā, tas nav tāpat vien, kad es mācījos ASV nu, Bībeles skolā tajā laikā, katrās ziņās gan īz runāja par tādu lietu kā, kā Ziemeļamerikas Savienība. Tātad Meksika, Kanāda un uh, ASV. Viena valsts. Un viņiem valūtu, viņi tad runāja jau, jau bija valūta, ko sauc Amero. Ja. Tad, tad, ja jūs investējat dolāros, tad zinat, ka tas tiešām varētu būt, ka ilgi nebūs. Ja. Viņi reāli nopietni runāja. Un uh, man bija klasbiedrs tajā biblas skolā, kurš bija no Peru, no Limas pilsētas, kas ir Dienvidamerikā. Un viņš viņiem jau arī nes cik gadus jau runā par Dienvidamerikas Savienību. Es tikai nezinu, kā tur būs valūda. Damēro. <laughs> bet arī viņi runā, ka nu, viņiem apnicis visu šī politika, ka vajadzētu apvienot visu šo kontinentu vienu valsts, nu, vienu savienību. Esat dzirdējuši par tādu Āzijas savienību, par ko Krievijas prezidents Vladimirs Putins ļoti daudz runā. Bieži vien viņš saka, kāpēc jūs Eiropas Savienībai pievienojaties Āzijas Savienībai? Arī par to tiek runāts jau minēts. Un mēs jau zinām, pēc Dieva vārda, mēs zinām, ka būs viena valsts visā pasaulē visas pasaules viena valsts. Tad, kad nāks antikrists, nu, tur tā neiedziļināsimies būtībā uz to otras arī viss iet. Tad, tad iedomājies, ja tas tā arī būs, tad tu varēsi aizbraukt uz Peru bez vīzām, bez nekā. Vai gadījumā atkal šeit Dievs kaut ko nedara? Vai atkal šeit Dievs negatavo to ceļu tam evaņģēliem? Kristus evaņģēlijs tuk sludināts visā pasaulē. Es domāju, ka tagad nav daudz vajadzīgs, lai visu pasauli dzirdētu. Tas nenozīmē, ka visa pasauli būs baznīcā pacels rokas un notiks slavēšana un kāds sludinās. Tiks sludināts evaņģēlijs, tiks prezentēta iespēja cilvēkiem atgriezties no grēkiem, pieņemt Jēzus Kristus, tas arī viss izvēle, ko viņi izvēlēsies, tas būs atkarīgs no viņiem. Un tad Jēzus saka, un tad nāks gals. Uh, Ja jau Dievs tādā veidā spēja panākt to, ka nu, viņš spēja caur pasaules ķēniņiem, caur šiem visiem pasaules notikumiem, kādam tur Eiropas Savienībā liekas, tur, wow, cik mēs gudri esam, kā mēs izdomājam Eiropas Savienību izveidot. Bet mēs Bībelē esam, Bībelē esam, Dievs ir tas, kurš ieceļ, ieceļ ķēniņus. <laughs> viņš liek tas, kas maina laikus un notikumus virza. Un viņš to virza sev, savam plānam, ko viņš ir paredzējis. Tad, tad iedomājas, ja jau Dievs tādus notikumus spēja virzīt visā pasaulē, cik gan vairāk viņš var tavā dzīvē vadīt notikumus, iepielaist, atļaut kaut kādas lietas, kas notiek ar tevīm, lai panākt arī savu gribu tavā dzīvē. Ja jau viņš miljonu spēja pārvaldīt, tad cik viņam vajag, lai tavu dzīvi vadīt un tevi vadīt savā gribā un tevi iedrošināt, tevi stiprināt. Ja viņš spēja mainīt ķēniņus un ķēniņus un impērijas un viņš pār tām visām valda tāpat kā tik viegli liekas. Cik gan vairāk tavā dzīvē viņš spējīgs ir valdīt, cik gan daudz vairāk viņš ir spējīgs kontrolēt notikums tavā dzīvē un, un, un vadīt tev pie viņa. Amen. Um, bet es uzskatu, ka um, par to pasaules evanģelizāciju, es uzskatu, ka tam būs jābūt obligāti Dieva iniciatīvai. Tam ir jābūt Dieva iniciatīvai. Ne mēs izdomāsim šo pasauli evanģelizēt. Neviens cilvēks to nespēs izdarīt, bet kad svētais gars nāks, kad Dievs nāk, tad tas notiks. Tad, tad Dieva iniciatīvai jābūt. Es uzskatu, ka, lai visu pasaules evanģelizācija notika, Kristus miesai jāpamostās. Mēs kā draudze, es tai skaitā, mēs īstenībā, es varu es var droši pateikt, mēs guļam. Mūsu acis nav spodras, mēs esam miegaini, kā, kā šie mācekļi pie, pie Jēzus pēdējā dienā ģecemenes dāžā vienkārši guļ. Mēs daudz kur darām tādas lietas. Es domāju, te liekas Dievs, nu, jo ko tad Dievs lietos šajā pasaules evanģelizācijā? Kokus, ēzeļus, savu draudzi tevi un mani. Bet, lai tam notiktu, tāpēc ir vajadzīga Dieva inestīva. Un uh, mums kā draudzē ir ļoti liels potenciāls. Es uzskatu, ka šeit kuldīgā tāpēc vien mēs arī esam. Ir šīs dvēseles. Jo kāds vēl varētu būt šis mērķis? Protams, iedrošināt mums iet šo ceļu kopā, bet es uzskatu, šīs ir dvēseles. Tas ir īstais patiesais katras draudzes, lokālās draudzes potenciāls. Ir, ir dvēseles apkārtējā cilvēka. Un uh, noslēgot, noslēdzot, es gribētu, kāpēc vēl jau vairāk es gribu teikt par to, ka mūsu draudzē ir potenciāls. Šeit, Kuldīgs Dievmājas draudzē, ir potenciāls. Tu un es, mēs esam vajadzīgi. Dieva plāns, lai piepildītos. Jo mani darbā, um, nu, es strādāju Kuldīgas komunālas pakalpojumos un uh, jau kādu laiku varbūt arī esat dzirdējuši tāds projekts kā pagastu apsaimniekošanu. Nu, būtībā pagastu mājas, daudzdzīvokļu mājas, pagastu pārvaldes vairs apsaimniekot nevarēs, viņas ir deleģētas jā, kuldīs komunālajiem pakalpojumiem. Un būtībā tas viss, lai nav daudz jārunā, būtībā ir tā, ka uh, to projektu, to visu, to, visu to pasākumu vadu es. Un, un, un, un nu, būtībā uzticētu man tur visu to novadīt, visu to izdarīt. Un tad, tad man ir izdevies būt visos pagastu pārvaldēs, es esmu bijis uz iedzīvotāju sapulcēm. Tātad 13 pagasti ir Kuldīgas novadā, un uz visām iedzīvotāju sapulcēm es esmu bijis. Un, ja godīgi, tas, ko esmu redzējis, ir traki. Dažreiz liekas, ka valdības vīriem vajadzētu atbraukt uz pagastiem, jo krīze tur taču nav beigusies. Un uh, tas, ko es redzēju, ir, ir um, ļoti daudz dzīvokļu tukšu, cilvēki ir aizbraukuši, vecāki cilvēki atstāti, izmisums, uh, bezcerība, nomāktība cilvēkiem, depresijas, darba nav, alkoholisms, uh, vārdarbības mājās, viss tās lietas traki. Un, un man atkal braucot uz šiem iedzīvotājiem sapulcēm, man tas ir bijis ļoti grūts laiks, jo uh, es aizbraucu un gan tās pār, pagas pārvalstu cilvēki, gan arī tur nu, atsevišķi cilvēki runā, ka nu, te nav cerība un te viss ir norakstīts, šitas vispār nekam neder. Mēs, ko tu, tu te darīsi šiem cilvēkiem un kas te, nu, te jau nekāda cerība nav un tad bezcerība tiek sludināta visam pāri, visam cauri. Bet es, kad braucu turien, man ir tik grūti, kāpēc man ir grūti? Tāpēc, kad es zinu, kad uh, šiem cilvēkiem, kas tad ir tas, kas viņiem to cerību dos Kuldīgas komunālā pakalpojuma? Kuldīgas noda pašvaldība, Eiropas Savienība, valdība, sociālais fonds. Jā, līdzekļus varbūt piešķirs, jā, atvieglos tādā veidā. Bet kas paties var atbrīvot no bezcerības un iecelt cerībā? Kas? Mēs zinām, Jēzus Kristus, amen. Kad Dievs ienāks sirdī, kad Dievs atbrīvo no alkoholismu, tad, no alkohola, tad cilvēks patiesi ir brīvs. Ko Jēzus atbrīvo, tas ir brīvs patiesi. Paskaties savā dzīvē, kāda tev bija dzīve pirms Jēzus Kristus ienās tavā dzīvē un kāda viņa ir tagad. Ticība saviem spēkiem rodās, tur cilvēki mainās, visas, viss vispār mainās. Kad Dievs ienāk dzīvē. Un kas man bija vēl tas grūtākais, ka šī bezcerība tikai ir, bet debesu uzmanība ir šajās vietās. Es braucu tur dažos pagastos lieli lauki, vienkārši pusabrukuši mājas, tukšas. Bet ir viens cilvēks iet un Dievs saka, es viņu redzu. Tad, tad visa debes uzmanība ir šajos pagastos. Gatav, grib, lai cilvēks zina Jēzus Kristus evaņģēlī. Dievs saka, šī nav pamest vieta, nekādā mūžā nav pamest. Es esmu šeit. Es gribu šos cilvēkus glābt, un es par viņiem esmu nomirs. Un vēl viena tāda interesanta lieta, un es tā tikai jums to saku. Kāpēc vien mums ir jābūt, jālūdz Dievs, lai tavs prāts notiek mūsu dzīvēs? Jo, ja tā būtu privilēģija, mums būtu tajā Dieva plānā, piemēram, ja Dievs sūtītu atmodu kuldīgā un kuldīgas novadā, šajos pagastos, ja Dievs svētais garš sāk darboties, jo mēs ar savu stratēģiju šos cilvēkus nevaram atbrīvot. Mēs varam aizbraukt kaut kādu stratēģiju, stratēģiju taisīt kaut ko, tas nedarbosies. Bet, kad nāk svētais gars, Kad svētais gars nāk, tad visas durvis atlaužās vaļā, ko sātnes ir sataisījis ciet. Viņam nav robežas, ko sātnes nevar ierobežot svēto garu. Un visi ienaidnieki tumas valstības darbi tiek sabrucināti vienā setā, vienā momentā, un cilvēks no ķēdiem tiek atbrīvots. Mēs to redzējām. Evaņģēlijā par to sasieto, saķēdēto, trako cilvēku kapos, kas dzīvoja. Bet viena tāda interesanta lieta, ko es ieraudzīju, un es jums tā tikai dalos. Jūs varat uzskatīt man par muļķi. <laughs> visās pagastu pārvaldēs pa Eiropas naudām ir kapitāli izrenovēts kultūras nami. Man bija dīvaina sajūta. Stāvi skatos projektors, dators, krēsli, ekrāns, skaņas aparatūra. Es jūtos kā šeit. Nu, es jūtos kā šeit. Es tā domāju, nu jā, man jārunā pa apsaimniekošanu, bet tā, ka gribās sludināt. <laughs> Nu, jūs, nu, draudze vai iedzīvotājs sapulc? Un iekšā es saku, jā, Dievs, es redzu. Dievs, es redzu. Tas ir reāli. Tas ir reāli. Šie cilvēki var nākt slavēt tev. Un to vien traka lieta. Un Dievs saka, šitas ir mans atslēga cilvēks. Es skatos, viens tāds jauns, jauns puisis vienā no pagastiem – Mēs tur aizbraucam uz vienu māju, viņš tur nāk līdzi, viņš rāda, reku šitam, nu jā, tu tāds aktīvs, un Dievs saka vienkārši, nu, es jums tikai dalos, jūs varat domāt, es esmu kuku. Es saku, šis ir mans izredzēts cilvēks. Mēs tā nespējamies. Šis iespējams kādreiz turēs Bībeli un sludinās evaņģēliju šiem pašiem pagas cilvēkiem. Kāpēc nē? Bet dīvē, ne pa Eiropas naudām visur ievilkt centrālās apkurs. Vienā vietā kurin visi silts pagastos visos, siltas atpūtas, nu tās, ko, nu tās telpas un vēl saistošos noteikumos, kad iedzīvotāju vajadzībām var tikt izmantot bez maksas. <laughs> Bet iedomājieties, ja Dievs tā darīt mūsu lietot. Traki nonākt svētais gars par mums, ka mēs vienkārši, vienkārši pazaudēt prātu viņa valstībai. <laughs> nu, tādā ziņā. Un Dievs pēkšņi, piemēram, saka tev, uh, Nu labi, es nezinu, kā tas varētu notikt. Tas tā cilvēks arī es varētu kaut ko pateikt, tagad jūs to noraidīt, es noraidīt. Kā tas mums nav jādomā, man liekas, bet vienīgais meklējam Dievu, draudz. Bet iedomājies, ja, ja es tā domāju, iedomājies mēs, tagad Dievs, piemēram, no mums, sāk mūs lietot tādā lielā mērā, mēs aizskaram visu šīs salauztās dzīves pagastos. Iedomājies, ja no mums Dievs kādu izredzi sūtus, piemēram, uz laidiem vai vienalga. Dievs saka, es par tevi gādāšu vai, vai piemēram, es nezinu, kā. Tad man liekas, vēl tas selver veikals stāv tukšs. Vienreiz mēnesī būtu visi pagas draudz kopā pie <laughs> selver slavē Dievu. Nu, labi, tās ir tādas trākas idejas, bet tavs brīnum darbs, kāpēc es to dziesmu šodien izvēlējos? Tavs brīnum darbs es gribu redzēt savā dzīvē. Jo mani patiesi iepriecina kaut viena dvēsela, kad atgriežas kad ir salauzti, piemēram, kad tu aizēji un, un redz šo cilvēku, kurš ir, nu viņam ir viss, kas viņam ir, viņa prātā, viņš ir pilnībā sakauts. Viņš tu nekas nēs, tu esi bezdarnieks, tu vienkārši sēdi savā mājā, ej pie savus govs un visu un ne, nepīkst. Tad tas ir tikai notiks automātiski, ka šajos pagas namos sāksies slavēšanas un Dievu, godu, pagod, Dievu vārdu pagodināšana. Un šo vārdu es jums nesaku, ejam braucam uz pagastiem tūlīt pati, Bet vienkārši es jūs iedrošinu meklējam Dievu. Ieliec savu sirdi ar vien vairāk Dievā. Pavad laiku ar viņu, es iedrošināts. Nākam kopā, meklēsim Dievu. Un ja Dievs tā būs lēmis, tam jānāk ir no Dieva, neviens to nevar izdarīt. Tam ir jānāk no Dieva. Un tad iedomājies, ja kādu dienu tavu salauztā dzīve varēs tik lietot Dievam par godu, kad caur tevi kāds atgriezīsies, tiks atbrīvots no alkohola, tiks dziedināts – Wow. Amen. Es gribētu lūk, mēs varam sagatavoties vakarēdienam. Un šodien būs arī vakarēdienas. Uh, bet Jo, ja mēs uzdodam jautājumu, kāds tad bija, kā dzīvoja pirmā draudze? Kā, kā viņi dzīvoja? Kas tad bija viņu mēķis un tas lielais viņu dzīves mēķis un tas, uz ko viņi tiecās? Es domāju, tas bija tas apsolījums, kad tavu valstību, lai nāk visur. Daudzas Eiropas valsts bauda labklājību. Tā paša Vācija, Anglija, Amerika pamatā, jūs zināt, kas tur bija? Pamatā bija, un Dieva vārds to arī saka, ka taisnība paceļ valsti. Bija cilvēki, kas vēlējās pielūdz Dievu, jo ar Dieva evaņģēli ienāk šī cilvēki beidz zākt, cilvēki iet izglītoties, cilvēki, tas ir tas, kas maina to gaisot un vispār. Ja? Arī tev, ja tu esi šodien nomākts, Jēzus Kristus ir tas, kas maina gaisotni kas maina visu to. Atcerieties, tas vīns, ko jēsties, tā zīme, ko pārvērt, ūdens, ko pārvērt vīnā, tā ir zīme, nevis, ka tagad jāspriež par to, ka Jēzus atļauj dzert vīnu, bet tā ir zīme no ūdens uz vīnu, no nomāktības uz, uz prieku. Nu tajā ziņā, ka Dievs saka, viņš maina to atmosfēru, viņš maina to visu, ka viņš ienāk dzīvē. Un šodien, šodien pieņemot vakarēdienu, es aicinu, tuvojamies Dievam. Un, un iztēlojies, ka Dievs ir šodien uzklājis galdu tev, lai tu nāktu sēdies pie galda un, un mielast, pieņem šo mielast, ko Dievs tev ir sagatavojis. Jēzus Kristus saka, cik jūs reiz nāksiet kopā un šo maizi ēdīsiet un šo, šo biķeri dzersiet. Tik reiz pieminiet man nav, pieminiet, ko es esmu darījis, pieminiet, ka ja es nomiru pie krusta par tevi, par taviem grēkiem, es nomiru pie krusta par visu pasauli, es nomiru pie krusta par kuldīgas novada, par Latviju, Tāpēc es tevi aicinu, ja tev ir kāds arguments, kas tevi attur, Dieva bērns, ja tev ir kāds arguments, kas tevi attur šodien netuvoties pie Dieva galda, neiet, tad, tad pārdomājot, tas aicinājums ir tev. Tas aicinājums ir tev. Dieva vārds saka, pārbaudiet savās sirdīs. Pārbaudiet savas sirds, jo katrs, kas pats sev pārbauda, tas netiks tiesāts. Un nu, tad tu pārbaudi sev, Dievs piedod. Dievvvārds saka, šodien es jums atgādinu to rakstvietu Jāņa, pirmā nodaļa, pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa, 9. pāns, ja mēs, esam, ja mēs izsūdzam savus grēkus, ja mēs atzīstamies savos grēkos viņam, tad viņš ir uzticams un taisnīgs, ka viņš piedod. Neatstum Jēzus šodien, neatstum viņa aicinājumu nāk pie viņa galda, pieņem šo vakarēdienu, pieņemsim kopā, lai tas būtu atkal kā tošanās Dievam, tuvojamies Dievam, tuvojamies Dievu sirdī, jo ja mēs tuvosimies Dievu sirdī, arī mēs viens ar otru būsim tuvāk viens otram. Un jo vairāk mēs tuvosimies Dievā, jo vairāk mēs saiesim viņa vēstures veidošanā, mēs iesim viņa plānā. Tas, ko viņš ir radījis, tas, ko viņš dara, mēs iesim katrs viens un visi kopā. Amen. Es pēc, ka mēs varētu piecelties un es lūkšu. Tās būs jānāk, var vajadzēs nākt. Pēc tam pavadīsim laiku arī mazliet slavēšanā, bet Es lūgšu, debes tēvs, paldies Tev, kungs, es par katru cilvēku, paldies par šeit, par šo draudz, paldies, ka Tu šeit esi cēlis altāru, paldies Tev, debes tēvs, ka Tu šeit esi nolicis vietu, kur mēs varam nākt un Tev slavēt un Tev pateikties, ka mēs varam pienest savus upurs, savus pateicības upurs, Dievs, ka mēs varam pienest savus dzīves Tev par godu, Dievs. Un šodien mēs nākam pie Tevs ar pateicību, kungs, ka Tu mūs aicini pie savu galdu, Un mēs nākam, Dievs, lūdzu, piedod un šīstī mūsu sirds, piedod Tēvs, vādi mūsu Dievs. Atjauno mūsu sirdīs, sirds mūsu šķīstī, Dievs. Un kungs ļauj mums Tevs tuvoties Tev, Tu to jau visas paveicis un visas izdarīs. Mēs gribam Tev tuvoties, dzīvais Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen.